Հովանիսն ազատագրված համայնք է։ Գյուղ մտնողն առաջինը նկատում է ոչ հեռավոր անցյալում այստեղ տեղի ունեցած մարտերի վկանները, տխուր ավերակների ու զինտեխնիկայի տհաճ մնացորդների տեսքով։ Սրբավայրի է վերածվել գյուղի մուտքը, տեղադրվել հուշարձան, որտեղ ուխտե է գալիս ներկայիս ծերունդը գիտակցումով, որ ազատությունն է մարդուն շնորված ամենամեծ արժեքը, որն իրենք ժառանգել են մեծերի արյան փրկագնով, որ այդ ազատության գինն անգին է։ Դա սովորեցնում են նաև դպրոցում։ Իրենց ուսուցիչները հայրենասիրության մասին պատմում են ոչ վերացական ու ոչ անցյալի օրինակներով սոսկ ներկան ամենամեծ դասյարակն է, թարմ եւ ուսանելի դեպքերով, իրական ու անznազող դեմքերով։ Պատահական է կարծում եք, երբ ազատագրված բնակավայրում առաջին օբյեկտը հարմարեցրած դպրոցն էր, իր հազար ու մի մեծ ու փոքր խնդիրներով, երբ գյուղում չկային ու հիմա էլ չկան ոչ մեծ ու փոքր կինոթատրոններ, ոչ ժամանցային կենտրոններ, ոչ հիվանդանոց, ոչ կապի բաժանմունք ու բանկ, մեկ ձևակերպամբ բարեկիրթ կյանքին անհրաժեշտ եւ ոչ մի պայման գործում էր եւ է դպրոցը ասում են դպրոցի շենքը բնակավայրի գլխավոր օբյեկտ օբյեկտներ, որտեղ տեղակայված էին նաև փոստը, խանութը, ակումբը, շենքը դուժել էր եւ նախ տանիքն են ծածկել։ Դասարաններն անդուր անլուսամուտ մոմլաթով են ամրացրել։ Վերանորոգումը շարունակվում է եւ հույսը չի լքել։ Շրջանի ղեկավարությունը տեղյակ է ու մտահոգ։ Խնդիրն ուշադրության կենտրոնում Նելի Շուշի Ստեփան Մարտիրոսյաններն էլ ստանձնել են հովանավորել իրականացվելիք ծրագրերը։ Երկու տարի առաջ դպրոցի շենքը տանիք չուներ, այսօր դրա մասին անցյալով են խոսում։ Վաղնան պայման անցյալով կխոսեն այն պակաս պրատիկ կամ ընդհանրապես չունեցածի մասին, ինչի մասին ներկայով են խոսում։ Ֆիզիկայի, քիմիայի լաբորատոր աշխատանքները մի օր եւ դա շատ ուշ չի լինի, կանցկացնեն փորձերով։ Դիդակտիկ պարագաններն այդ հնարավորությունը կտան եւ երեխաները գայթակղվելով փորձերի արդյունքներից, որպես մասնագիտություն, միայն հումանիտար ոլորտը չեն տեսնի իրենցը Լեզուների նկատմամբ սերն էլ գուցե անհագ մնա մեր այն մանկասեր մանկավարժների շնորհիվ, որոնք մայրաքաղաքի կյանքը ստորադասեն հանուն սիրո այն པարզ ու շիտակ մանուկների, որոնք ծնվել ու ժառանգել են մայրաքաղաքից ու շրջենտրոններից կտրված բնակավայրերում։ Նրանք նույնպես իրավունք ունեն սովորել ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, բնագիտականի դասաժամերին օգտվել դիդակտիկ պարագաներից ու անհրաժեշտ նյութերից։ Նրանք նույնպես իրավունք ունեն ընթերցել գրքեր, որոնք չունի դպրոցը, եւ կարող է ունենալ գոնե գրքասերների եւ նվիրատունների սեփական գրադարանների մասհանումներից, ինչը կլինի համոզված են Վակունիսում, համոզված են, որովհետեւ նախադեպը կա։ Առայժմ դպրոցում արվում է հնարավորը մեծ ակնկալիքներով։ Մեծ հույս ունենք, որ կամած-կամած աստիճանաբար ամեն ինչ կհարթվի տեղը կընկնի եւ մենք էլ կունենանք այն դպրոցը, որի մասին միշտ երազելու սպասել ենք։ Չունենք մարզադահլիճ, մարզագույք, որը նաեւ շատ մեծ խնդիր է ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի անցկացման ժամանակ։ Առաջնային խնդիրը վերանորոգումն է դպրոցի, ընդհանուր ցանկապատումը այս տարի բավական շատ ծառեր ենք տնկել, 100-ամյակին նվիրված 100 ծառ ենք տնկել, 104 ծառ, որոնցից 50-ը հատկացրել է վարչակազմը, անկուզենիներ են դրանք, մնացածը պատվատու ծառեր են։ Դպրոցի հարակից տարածքում ենք տնկել, Եվ ուզում ենք մեծ այգի այստեղ հիմնել եւ վերանորոգումից հետո հուսով եմ որ Բուրաստան կդառնա մեր դպրոցի եւ բակը եւ ներսում արդեն կունենանք այն ամեն միջոցները, որոնք պետք են ուսուցման եւ կրթության գործընթաց։ Հիմա այս պահին ճիշտ է հենց այդ կիսատ դասասենյակներում էլ դաս են անում երեխաները, իսկ պատրաստ ընդամենը երկուսն է, որ դուր լուսամուտ ամեն ինչ կա։ Մինչև ծմեր խոստացել են, որ ամեն ինչ կանեն Նոր մանկավարժում ենք այսօր արդեն 10-ի է եկել քիմիակենսաբանություն առարկման, որը շատ մեծ խնդիր էր։ Դա էլ է ուրախալի ինձ համար։ Ունենք ռուսերեն մասնագետի խնդիր, որ չունենք դպրոցում։ Համակարգչային օպերատորը մեր նոր ընտանիքը իրենք երկուսով էլ մանկավարժներ են, ֆիզկուլտուրայի եւ ինֆորմատիկայի ուսուցիչ է, իսկ կինը արդեն տարական դասարաններում եւ միջինում կերպարվեստ ու երաժշտություն դասավանդի։ Thank you. Դպրոցականներն առանձնակի սեր ունեն տեխնիկական ժամանակակից միջոցների հանդեպ։ Համացանցը գյուղ չի հասնում, բայց որ երեխայի էլ հարցնես համակարգչի մասին, մանրակրկիտ կներկայացնի նրանց սպառ հնարավորությունները, նրանից օգտվելու կանոններն ու նրբությունները։ Ուսման որակի նկատմամբ հետևողական են մանկավարժները, իսկ աշակերտներն էլ ընդունակ են, ընկալունակ։ Նաև տարբեր խմբակներում նրանց ընդգրկվածությունն է ընդգծված արդյունավետ։ համացանց չունենք, բայց ասելով մեր ղեկավարի շուտով կունենանք։ Համակարգիչներ ունենք, ապահովված ենք համակարգիչներով, 5 համակարգիչ ունենք։ Երկուսը անցած տարի պարոն Խաչատրյանն է նվիրել մեզ, երկու համակարգիչ նվիրել է Ժորադիլանյանը մեր ազատամարտիկներից, որը հաճախակի օգնություններ ենք տրամադրում, դպրոցին Երևանում է ապրում։ Իսկ մեկը ստացել ենք մոտ 10 տարի առաջ ազատայինի կուսակցության կողմից։ Միայն ինտերնետի խնդիրն է, որ դա է լուծվի, արդեն բավական հարցեր կլուծվեն դպրոցում։ Ուսումնական process-ը մեր դպրոցում բարձր հիմքերով է դրված։ Մեր աշակերտները ուրեր գնում են, փայլում են։ Մրցումների են գնում կամ հենց որ համեմատում եմ ես ուրիշ դպրոցների հետ, բավական բարձր մակարդակի է։ Մանավանդ տարական ու միջին օղակը։ Բարձր դասարաններ այդքան չունենք, այս տարի նոր 10-րդ դասան եւ 12-ս այս տարի է տեղափոխվել։ Մեր աշակերտը չէ, նոր է տեղափոխվել 10-րդ դասան մինչ այդ միայն միջին ու տարական օղակն է, որից գալիս են համարյա թե գերազանց աշակերտներ։ Շատ քիչ աշակերտներ ունենք, որ միջին մակարդակի են, կարելի հաշվել 1-2 ընդհանրապես Ունենք բարի խումբ, բարի խմբով անգամ մշակութային խաչմերուկում առաջ տեղ գրավեցին մեր երեխաները ասկագրական բարի։ Իրենց հիմնական զբաղմունք արտադասարանական բարն է եղել, բայց ունենք նաև շնորհալի երեխաներ ձերքի աշխատանքի, շախմատի գծով լավ շնորհալի երեխաներ ունենք։ Այս տարի մենք հենց մեր նորեկ մանկավարժը ինքը նաև շախմատիստ է եւ պատրաստում է խմբակ բացել շախմատի, որը նաև շատ կօգնի մեր երեխաներին։ Հույս ունեմ, որ նաև հմուտ ձեռքերի կկարողանանք բացել պարզապես մասնագետի մի քիչ խնդիրը այստեղ։ Մեր մանկավարժների ծանրաբեռնվածությունը շատ է, չի բավարարում իրենց խմբակի։ Շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը հա։ իրենց չի բավարարում, որ խմբակել հետը պարապեն, դա է խնդիրը։ չպետք պատանուն կամ երիտասարդին, որը կարող է նրան հետ բերել գյուղ, եթե նա արդեն ուսանող է, կամ մնալ գյուղում, եթե նա որևէ ուսումնական հաստատություն չի դիմել։ Շուրջ մի տարի է ակումբ է բացվել։ Գյուղում ճիշտ է շենքը չունենք, բայց այդպիսի հաստիկ ունենք եւ մեծ աշխատանք են տանում մեր ակումբավարները։ Սկզբում աղջիկս էր իրեն էր տրամադրված, քիչ ժամանականակով էստեղ կես դրույքով այնտեղ մեկով աշխատում էր։ Հիմա շնորհալի կին ունենք գյուղում, որը սկսել է աշխատել երեխաների հետ եւ ձեռքի շնորհք ունի շատ մեծ եւ ազգագրական բարերի, որը կշարունակվի մեր խումբը, կմնա այդպես։ Ինչ թվում է միջավայրը մեր կապվածությունը the Prozi head. իրենց ուսուցիչները, իրենց ընկերները։ Ուրիշ բան չունենք դպրոցում, ոչ երիտասարդական որևէ կենտրոն ունենք, որ ասեմ երեխաները դրանից ողջավորված, ողջշնչված մեր երիտասարդները կմնան։ Պարզապես այստեղ ավելի շատ փորձում ենք դպրոցի հետ կապել մեր երիտասարդներին, որպիսի մեծ մանկավարժները մեր մոտից լինեն եւ մնան մեր դպրոցում։ Մեր այսօրվա գերխնդիրը դա է, որովհետեւ այդքան շատ բնակելի տներ չունենք, որ կարողանանք մասնագետներին ապահովել։ Հիմա ունենք մեր մասնագետների համար պահված տուն տուն, որտեղ ռուսերենի մասնագետ եթե եկավ, մենք կարողանանք նրան հատկացնել այդ տունը, բայց հիմնականում փորձում ենք մեր աշակերտների միջից, ինչպես Դիաննան առաջի դասանից էստեղ է եղել, մնաց էստեղ ամուսնացավ գնաց, բայց մեր գերխնդիրը դպրոցում պահելն է մեր երիտասարդներին։ Ինչքան որ մենք խոսել ենք նաև մեր մարզպետի հետ։ Բնակարանների կառուցումն է, ինչպես ասեցի, ակումբ է բացվել, ակումբի շենք կառուցելն է, որտեղ նաև կլինեն մշակութային տարբեր միջոցառումներ։ Ես տեսնում մտածում եմ այս գյուղի ապագան, որովհետև փոքր տարիքից գալիս են այն երեխաները, որոնք կպահեն գյուղը, որոնք մտադիրել չեն այստեղից հեռանալու։ Ունենք այստեղ նաև գյուղում զինվորական ծառայող տղա, որը հենց այստեղ հիմնում է իր տունը, փորձում է ամուսնանալ մեր աշակերտներից է էլի, ամուսնանալ, հիմնվել այս գյուղում եւ իր ներդրումն ունենալ գյուղի կայացման գործում։ Եվ ես համոզված եմ, որ հենց մեր երեխաները կպահեն այս գյուղը, կա այդ ապագան։ Մեր մանկավարժները ամենաշատը փորձում են նրանց մեջ ներառել այն հայրենասիրությունը, որով մեր 11 քաջորդիներն են զոհվել այստեղ։ Մեր տղա երեխաների այս սրբավայրը դարձել է մեր երեխաների համար այնպիսի մի կենտրոն, որ ամեն միջոցառմանը ցանկություն են հայտնում իջնել, բայց չգնանք, չգնանք հուշարձան ծաղիկներ տնենք այնտեղ։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ մեր երեխաները գիտակցում են եւ հասկանում են հենց այն արժեքը, այն մեծ գինը, որով իրենք այսօր այստեղ ազատ ապրում են։ Մեր երեխաներից մեկը 5-րդ դասաներ աշակերտույներից նա մի օր ինձ ասաց. Եթե հանկարծ համարձակվեն մեր գյուղին մոտենալ, ես կկանգնեմ ձեզ հետ միասին եւ չեմ թողնի, որ մեր գյուղ մտնեն հաստատ։ Հենց այդ գիտակցությունն է, որ մեր երեխաներին տանում է առաջ։ Եվ ամեն տարի մարտի 31-ին, երբ որ մենք նշում ենք այդպիսի տարի չկա, որ մեր ազատամարտիկները մեզ հետ չլինեն։ Այստեղ են այցելում նաև այստեղ վիրավորված մեր ազատամարտիկները, զոհվածների ընկերները։ Եվ այնքան են ոգեշնչվում երեխաները, որ անգամ իրենց որպես ժուրնալիստ են պատկերացնում եւ փորձում են նրանցից հարցազրույց վերցնել։ Եվ անգամ մի օր մեր Ժորա Դիլանյանը, որը մշտական մեր կողքին է ինքը, երեխաներն ասցին, գիտեք, ժորացած, ուզում ենք ձեզնից հարցազրույց վերցնել, լաց եղավ, ու ասեց, անտեղի չեն զոհվել մեր տղաները։ Անտեղի չի եղել, որ այսքան պայքարեն ենք ու այրուն է թափել։ Այսօր անգամ մեր երեխաները ինձնից հարցազրույց են վերցնում։ Ուրախացած, հիացած, հրճվանքով, այսպես։ Ու ամբողջ այդ հարցազրույցի ընթացքում ինքը լաց էր լինում։ Դրա համար եմ ասում, ես համոզված եմ, որ մեր գյուղը ունի ապագա եւ մեծանում ու դաստիարակվում են հենց այդպիսի երեխաներ՝ հայրենասեր, առաջին հերթին իրենց գյուղի, իրենց դպրոցի համար, իրենց ընտանիքի ու իրենց մանկավարժների համար ամեն ինչի պատրաստ երեխաներ են մեծանում իմ երեխաների էսպես կասեմ, որովհետև ես նրանց իմ աշակերտներ չեմ ասում, ես միշտ իմ երեխաներ եմ ասում նրանց։ Նրանք մեծանում են հենց այն ոգով, ինչպիսին մեծացել եմ։ Օրինակ ես հենց այդ պատերազմական ժամանակաշրջանի մեր երիտասարդների նման են մեծանում նրանք։ Աստված դա երբեք նրանք չտեսնեն, ոչ պատերազմ, ոչ սով։ Միշտ ապրեն խաղ երկնքի տակ, բայց համոզված եմ, եթե Աստված ոչանի համարցակվեն մեկ անգամ եւս, մեր հենց երեխաներն են կանգնելու երիտասարդների ու մեծերի հետ։ Դա հաստատ է։ Օրավոր կհաղթահարվեն դժվարությունները, Համայնքն արդեն ակումվել ունի, ինչը չկար մի քանի ամիս առաջ։ Համայնքն արդեն շրջկենտրոնին կապող կապի միջոցել ունի, ինչը չկար ոչ վաղանցյալում։ Մարտիկ սպասում էին Բերձոր գնացող մեկի, ով կբերեր առաջին անհրաժեշտության պարագանները։ Խանութ դարձյալ չկա, բայց Բերձոր կարող են գնալ բոլորը եւ իրենք հոգալ սեփական կարիքները։ Thank you. բոլոր հոգսերը հոգում ենք Բերձոր քաղաքում։ Իջնում ենք այնտեղ, քաղաքից բերում ենք այն բոլոր անհրաժեշտները։ Այն ժամը նույն իրավիճակն էր, սեփական ավտոններով, եթե որևէ մեկը որոշում էր, գրեթե գյուղովի հավաքվում էր, գումար էր տալիս եւ ցուցակ մթերքների կամ տնտեսական ապրանքների։ Այսօր ինչպես է գոնե կապի միջոցով ապահովված եք։ Այո, այսօր парք ասում ենք ունենք տրանսպորտ, որ ամեն շաբաթ իջնում է Բերձոր։ Շաբաթը մեկ անգամ։ Շաբաթը մեկ անգամ, այո, օրեն նշանակել եւ շաբաթը մեկ անգամ իջնում են այնտեղ, այնտեղից արդեն մարդիկ ավելի հեշտությամբ։ Մի քիչ ավելի բարվոք է դարձել հիմա, որովհետև ունենք այդ համապատասխան միջոցները, ել չենք սպասում սեփական մեքենաների կամ Կարծեմ նաև ճանապարհների խնդիրն է որոշակիորեն հարթվել։ Այո, ամռան ընթացքում մասնակիորեն լուծվեց այն ամենավատ մասը ճանապարհի, որ դժվարացնում էր երթևեկությունը Հիմա շատ ավելի լավ է պայմանները, գնալով ավելի լավանում է եւ ես լավատես եմ ու համոզված եմ, որ ավելի կլավանա։ Ինձ թվում է նաեւ աճում է բնակչության թիվը զգալի հավանաբար, որովհետեւ եթե դպրոցում երեխաների թվի աճ կա, հավանաբար գյուղում կան նաեւ նոր բնակիչներ, երիտասարդներ են ամուսնանում, երեխաներ են ծնվում։ Այո, այս տարի հունվար ամսից նաեւ Խաչին տապ գյուղը տեղափոխվել մի բազմազավակ ընտանիք, որ ունի 6 6 երեխաներ, անչափահաս երեխաներ են, նրանց մեծը 8-րդ դասարան է, մնացած 3-ը դպրոցական չեն։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ էլ ունենք, ունենք բազմազավակներ 4 ընտանիք, որոնք դեռ ունեն եւ նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաներ, որոնց միջոցով էլ արդեն շատանում է։ Իհարկե ունենք նաեւ այս տարվա սեպտեմբերից տեղափոխված նոր ընտանիք, որ ունի 3 երեխա, մեկը սովորում Երևան համալսարանում, երկուսը դպրոցական են։ Երևի ավելորդ թե հարցնել երիտասարդ ընտանիքներն են գերակշռող մասը։ Այսինքն վակունից տեղափոխվածը հենց երիտասարդ ընտանիքներ են։ Երիտասարդ ընտանիքներ են, այո։ Եվ նաև այստեղ տեղում մեր երիտասարդները չեն ուզում ուրիշտեղ գնալ, ուզում են իրենց ընտանիքը հիմնել, այստեղ էլ հիմնավորվել շարունակել։ Ինչ թվում է այդ երիտասարդների մի մասն գրկված է դպրոցում, որտեղ գյուղում այլ աշխատանք չկա, բացի օժանդակ տնտեսությունները կամ տնամերձերը, իսկ մանկապարտեզի հարցը օրախնդիր է։ Կան նախադպրոցական տարիքի երեխաներ եւ կա այդ խնդիրը։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ 8 երեխա ունենք նախադպրոցական տարիքի, Պարզապես չկա այն քանակությունը երեխաների, որ կարողանանք արդեն մանկապարտեզի խնդիրը առաջ բերել, բայց շատ ցանկալի կլիներ, որ գյուղում նաև լիներ նախադպրոցական խումբ, որտեղ առանց նախադպրոցական խմբի շատ դժվար է լինում առաջի դասարանցուն առաջ տանել։ Մի քիչ ավելի լուրջ խնդիր է դասվարի խնդիրը դառնում արդեն։ Այսինքն, եթե երիտասարդ ուսուցչուհին նաև երիտասարդ մայր է եւ ունի նախադպրոցական տարիքի երեխա, ինչպես է հասցնում աշխ աշխատանքի գալ այդ դեպքում։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ ունեցող մանկավարժներ չունենք։ Հիմնական մեր նախադպրոցական տարիքի երեխաներ ունեցողները տեխնիկական անձնակազմում են աշխատում, հասցնում են, կարողանում են եւ երեխաների խնդիրները եւ արդեն դպրոցի աշխատանքի խնդիրները լուծել։ Իսկ ընդհանրապես երիտասարդները ինչով են զբաղված, նրանց զբաղվածությունը ինչ չափի է։ Այդպիսի ընտանիք չկա, որ դպրոցում աշխատանք չունենա, բոլորին եմ ներառել ենք դպրոցում, այնպես ենք աշխել, որ ամեն մի ընտանիքից գոնե 1 հոգի դպրոցում աշխատանք ունենա, որ կարողանան իրենց առօրյա հոգսերը հոգալ։ Դրա հետ մեկտեղ նաև իրենք իրենց տնտեսությունն են հիմնում՝ մեղվաբուծություն, անասնապահություն, հողագործությամբ իրենց ծմերվա ապաշարն են կարողանում հավաքել Հիմնականում սա է գյուղի աշխատանքը։ Տեղեկատվությունը ընդհանրապես հասանելի է լինի հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով կամ թերթերով, թերթեր հասնում են տեղ։ Այո, թերթեր ենք ստանում, մենք դպրոցում գրվում ենք, Սարարթերթն է Մերան, Հայկ, Կանչ, նմանատիպ թերթեր։ Իհարկե դա դպրոցի աշխատողներն են միայն ընթերցում, գյուղի համար չեմ կարող ասել, ինչպես է հասնում, բայց այդ թերթերի մեջ ներառված բոլոր նյութերին համարյա թե ծանոթացնում ենք այն երեխաներին, ինչը որ հարկ ենք համարում որ պետք է նրանք ճանոթանան։ Իսկ հերոստատեսությամբ, այո, հասանելի է մեզ։ Իհարկե ոչ Արցախի հերոստատեսությունը չենք կարողանում այստեղ դիտել ինքներս, որովհետև սպուտնիկային հարցակում է, եւ միայն այդ միջոցներով ենք մենք կարողանում այստեղ հերոստատեսությունից օգտվել։ Մենք տեղեկացանք նաև մի շատ հրաշալի լուր իմացանք, որ ռադիո հաղորդումները արդեն տեղադրվում են սայթում, եւ մենք հենց որ եղավ ինտերնետ կապ անպայման կլինենք ձեր մշտական ունկնդիրները։ Նաև կդիտենք հանրային հերոստատեսության հաղորդումները։ Դիանա Ալեքսանյանն ամուսնացել է։ Դիանան Հեղինե Բախշյանի աղջիկն է, նաև գոլեգան էր։ Նրանք միասին աշխատել են մի քանի տարի։ Այստեղ հենց առաջին անգամ աղջիկս դպրոց է հաճախել, այստեղ ավարտել է դպրոցը, այստեղից ընդունվել է Երևանի մանկավարժական համալսարան, Խաչատուր Աբովյանի անվան, ավարտել է, որից հետո հիմա արդեն ամուսնացել է, բայց սովորում է Արցախի պետական համալսարանում պատմական ֆակուլտետի մագիստրատուրայում։ Որոշել է իր ամբողջ կյանքը նվիրել հենց այս շրջանին։ Եվ ես էլ գնալու տեղ չունեմ, սա իմ տունն է, իմ հողը, ու իմ երկիրը։ Դիանա Ալեքսանյանը երազում է ինչ գնովել լինի շենացնել իր մանկության խաչին տափը Վակունիսի հարևանությամբ։ Խաչին տափը Դիանայի երազների ճկնախովիտն է, որը կծաղկի եդեմական գույներով, համոզված է աղջիկը, կծաղկի իր օգնությամբ։ Ես հույս ունեի Դիանային նորից հանդիպել, շարունակել մեր զրույցը Խաչին տափի եւ նրա ծրագրերի մասին, բայց Դիանան ամուսնացել է եւ նրան չհանդիպեցի։ Նա ամուսնացել է մանկության ընկերոջ հետ, ինչի հուսադրող է, ասել է թե խաչինտապից սերած սերը նորից ծննդավայր կվերադառնա։ Շնորհավորում ենք զույգին։ Բոլոր սպասվող հաջողություններին զուգահեռ տեսնելու մտադրությամբ նաև խաչինտապի շենացումն ու բարգավաճումը, որը նրա երազների գիզակետն է։ Նրան տրվելիք հարցի պատասխանով օրվա թողարկումն ավարտում ենք Տիկին Հեղինեի խոսքով։ Ես կարծում եմ, որ ոչինչ էլ չի փոխել, նա իր միտքը երբեք էլ չի փոխի, որովհետև Խաչին տափը իր համար ուրիշ երազանքների գյուղ է եղել։ Կարծում եմ, այդպես էլ կմնա իր համար, եւ հուսով եմ, որ ամուսնու հետ միասին իրենք իրագործեն այսուհետ այն նպատակները, այն վեհ երազանքը, որը միշտ ունեցել էինք։ Նա պատանեկան երազանքներ ուներ, ասում էր, ես անպայման այնպիսի երիտասարդի հետ եմ ամուսնանալու, ով ընդունելու է իմ ծրագիրը եւ իմ ծրագրի մասն է կազմելու կազմելու, իմ ծրագիրը իրականացնելու մաս է կազմելու։ Այսինքն ձեր փեսան կլինի միշտ նրա կողքին այս ծրագրերի իրականացման ճանապարհին։ Անպայման կլինի, որովհետև իմ փեսան նույնպես ապրել է Խաչինտապ գյուղում։ Մենք միասին ենք ապրել երկար տարիներ այդ գյուղում, իրենք մանկությունը միասին են անցկացրել։ Կարծես երկուսի երազանքներն են նույնն է։ Էնպես որ ինքը ինչ որ երազում էր, որ այնպիսի ամուսին ունենա, որ կարողանա իրագործել։ Հիմա այնպիսի մեկն է իր կողքին, որը ինքն էլ շատ կաջակցի եւ իրենք միասին հաստատ կհասնեն այն երազանքներին, որոնք իրենք երկուսն էլ երազել են։ Պրեսաս էլ շատ սիրում է խաչին տապը եւ հաճույքով է հիշում միշտ այն տարիները, որոնք ապրել են այնտեղ։ Իր համար էլ է ցավ, երբ որ տեսնում է, որ ընդամենը մեկ բնակիչ կա գյուղում։ Գիտեք, յուրաքանչյուր աղջկա համար դուք էլ աղջիկ եք ձեր ծնողների համար եւ յուրաքանչյուր աղջկա համար ամենամեծ ուրախությունը նրա հայրական տունը շեն տեսնելն է, նրա հայրական օջախը միշտ շեն բարգավաճ տեսնելն է միշտ կենսունախ, կենսուրախ, այնպես որ դուք նույնպես մեծ ներդրում պիտի որ ունենաք, որովհետև աղջկա համար ձգող է այն տարածքը, այն վայրը, այն տունը, որտեղ հենց իր ծնողներն են։ Եվ դուք հիմա այստեղ եք, այսինքն կրկնակի ուժով ձյանան ձգվում է։ Դա այդպես է, նա ինչքան էլ որ հիմա Բերձորում է ապրում, այնպես էր ստացվել, որ ինքը կարող էր նաև այստեղ չլիներ, բայց չհամաձայնվեց ոչ մի մի կերպ այստեղից դուրս գալով։ Եվ դա հենց ապացուցում է այն մասին, որ նա շատ մեծ ամուր կապերով է կապված այս հողին։ Հենց այս գյուղին, հավատացեք, երբ որ խոսում է երեխաների մասին, երբ որ խոսում է գյուղի մասին, աչքերը լցվում են։ Կարոտով է հիշում այն օրերը, որոնք դպրոցում է անցկացրել, որոնք երեխաների հետ, իր մանկության տարիները եւ այլն։ Եվ սրանք բոլորը հենց այն հիմքն են, որ իրեն կծքեն նորից իրագործելու իր բոլոր երազանքները։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 11-ի թողարկումը հաղորդման հյուրն էր Խաշաթաղի շրջանի Վակունիս համայնքի Վուրգ Ոսկանյանի անվան դպրոցի տնորեն Հեղինե Բախշյանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Կհանդիպենք